Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 28, 1934, itinaas bilang Metropolitan Archdiocese ang Nooy Diocese ng Cebu kasamang Diocese ng Dumaguete, Maasin, Tagbilaran at Talibong bilang suffragan. Bago pa naman ito, ang Diocese ng Cebu ay kabilang sa Diocese ng Manila na naitatag noong ika-6 ng Pebrero 1579. Una itong pinamunuan ni Bishop Pedro Agurto na isang Agustinian. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.